Copyright Goethe Verlag München 50 languages คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งคนรคนมนิดรกลดิฉันนอนดิฉันและคุณ นอนุ่มนิยุงเราทั้งสอง น้องอิรุวรุมเขาอาวันเขาและเธออาวนุมอาวลุมเขาทั้งสองอาวร์กล อิรุวรุมผู้ชาย มนิดันผู้หญิง เป็น เด็กคுรันดைครอบครัวว ர รุคุดุมบัมครอบครัวของดิฉัน เย็นคุดุมบัมครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ เย็นுุดมบ ப ம ் இங்கு இ ர ு க ் க ி ற ดิฉันอยู่ที่นี่นอนยิงกูอิกีเรนคุณอยู่ที่นี่ นี่ยิงกูอิกีรอยเขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่อวันยิงกูอิกีรอน மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். เราอยู่ที่นี่ நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். คุณอยู่ที่นี่ நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள் พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள்.